بوك تو تسعة وخمسون في مكتب البريد im Postamt im Postamt أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? أحتاج لبعض طوابع البريد Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. لأجل بطاقة ورسالة Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? كم وزن الطرد؟ Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? هل عندكم دليل تليفون؟ Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? لحظة سأبحث عنه Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick, ich schau mal nach. الخط مشغول باستمرار Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt. أي رقم الذي اتصلت به؟ Welche Nummer haben Sie gewählt? Welche Nummer haben Sie gewählt? يجب أولا أن تضغط الصفر Sie müssen zuerst die Null wählen. Sie müssen zuerst die Null wählen.